الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustavljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevi Rahmetullahi Alehi. Više puta smo ponavljali da je knjiga Rijadu Salihin jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam Ennevi Rahmetullahi Alehi pokušao da objedini većinu hadisa koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Rekli smo da mi smo evo već došli, alhamdulillah, do pred kraj knjige. E, trenutno se nalazimo u trećem poglavlju, a treće poglavlje je Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi posvijetio zabranama u islamu. <clears throat> Rekli smo više puta da e, stav islama jeste da sve što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, čovjek treba da se kloni toga jer je sigurno u tome šteta za njega, ili za njegovu porodcu ili za društvo u kojem se nalazi. <clears throat> Ne znam da li se sjećate, e, prošli put smo govorili o jednom interesantnom poglavlju, poglavlju i najavili smo da ćemo ako Bog da večeras i nastaviti. Govorili smo e, šta je u islamu zabranjeno kada je u pitanju poglavlje zakljetve, pa smo rekli s druge strane, da u islamu dozvoljeno samo da se čovjek zakune uzvišenim Allahom, subhanu wa ta'ala, njegovim nekim imenom ili nekim njegovim svojstvom. Sve mimo toga je, sve mimo toga je zabranjeno, pa smo rekli zakljetva kjabom, zakljetva poslanikom, zakljetva e, ljudima, otac, majka i tako dalje. <clears throat> Sve su to stvari koje bi čovjek vjernik trebao da izbjegava. <clears throat> Govorili smo u posljednjem predavanju o zabrani lažnog zaklinjanja govorili smo kako i na koji način se čovjek e, treba obhoditi ako se zakuni za nešto, a vidio je da određena stvar, znači suprotna onome što se zakleo, je bolja i prioritetnija, pa smo rekli da u islamu u takvoj situaciji čovjek će prekršiti zaklitu. E, večeras u 317. poglavlju, 317. poglavlje, <clears throat> na 771. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, kaže Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi, nepromišljeno i brzopleto zaklinjanje nije grijeh i za takvu, takvu zakljetvu nije predviđen iskup. A to je zakljetva koju insan izgovori nenamjerno i iz navike. Kao što ljudi, na primjer, imaju običaj kazati nije Allaha mi, jeste Allaha mi, tome i slično. Imam Nevi Rahmetullah Alehi želi da u ovom poglavlju pojasni propis e, za jednu pojavu koja je sigurno mnogo česta kod ljudi, a to je da ljudi kada dođu u određenu konverzaciju, razgovor, pa jednostavno e, u nekoj navici kažu jest Allah mi, nije Allah mi. Da li takvi termini, takav izgovor, da li potpada u islamu pod definiciju zakljetve ili ne? Zašto? Ako kažemo da potpada pod zakljetvu, onda je obaveza čovjeku da se iskupi ako to prekrši, a s druge strane, ako kažemo da ne potpada pod zakljetvu, onda samim tim, e, ako i prekrši ono što je rekao, insanu nije obaveza da se iskupi. Pa kaže, imam nevi nepromišljeno i brzopleto zakljanje nije grije i za takvu zakljetvu nije predviđen iskup. Znači jasno imam enevi, Rahmetullah i Alihi daje do znanja da brzopleta zakljetva. Znači čovjek ne, ne cilja zakljetvu. Jednostavno to je rekao, znači, e, možemo kazati nekad i kao lapsus, možda je rekao nerazmišljajući e, ili čovjek ima naviku da to kaže, ako bi se desilo da tako čovjek izgovori zakljetvu, kao u slučaju kada se dvojica ljudi nešto prepiraju, pa kažu nije Boga mi, jest, nije Allah jest Allahom i tako dalje, to se u islamu ne smatra zakljetvom i insan, e, znači samim tim ako to nije zakljetva, onda se e, pravne posljedice ne odnose na ovu stvar kao zakljetvu. <clears throat> Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> u suri El Maide u 89. ajetu. Allah vas neće kazniti ako, te, ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Allah vas neće kazniti. Ako se zakunete nenamjerno. Znači insan ako se zakune nenamjerno, ne želeći time zakljetvu. Razlika je kada čovjek svjesno, hladne glavi, zakune se Allahom da će nešto uraditi. A razlika je kada to kaže u govoru. Jednostavno, znači samo, hajde da kažemo, ta riječ izleti bez da je on cilja u tu stvar. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah vas neće kazniti ako se zakunite nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunite namjerno. Normalno, eh, ako se čovjek namjerno zakune, samim tim on je se nešto obavezao, ako to prekrši, treba da se iskupi, treba da se iskupi na način kako ćemo pojasniti. Pa kaže uzvišeni Allah u nastavku ovog ajeta, iskup za prekršenu zakljetvu je da deset siromaha običnom hranom koju, e, kojom hranite čeljat svoju, nahranite. Ili da ih odjenete ili da roba robstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao, neka tri dana posti. Tako se za zakljetvu vašu isključujete kada se zakunete a o zakljetvama svoj, e, svojim brinite se. Prošli put smo mi govorili i večeras ćemo ako Bog da imati malo detaljicanja oko zakljetvi. E, rekli smo da insan ako se zakleo, nakon toga shvatio je da ima nešto bolje u odnosu na ono na što se on zakleo. Pogriješio je, kaže neću više obilaziti tog i tog insana. Poslije kada se čovjek, što bi rekao, ohladi, Kaže, pogriješio sam. Što sam se zaklio, volio bi da mu odim. Rekli smo da u islamu čovjek može prekršiti zakljetvu, ali treba da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Pa smo rekli da postoje dvije varijante. Može čovjek prvo da, da se iskupi, nakon toga da prekrši zakljetvu, a može prvo da prekrši zakljetvu, nakon toga da se iskupi. Način iskupljivanja je pojašnjen u ovom ajetu Surijel Majda 89. Prva stvar jeste da čovjek ima tri opcije na raspolaganju koju god hoće da uradi. Ili da nahrani deset siromaha, prosječnom hranom koju jede on i njegova familija i rodbina, porodica, da deset siromaha odjene ili da oslobodi roba robstva. Ako ne može ni jedno ove tri, tek tada prelazi na post, tri dana posta. Neispravno je i rekli smo po konsenzusu islamskih učenjaka da čovjek posti tri dana, a ima opciju da jednu od ove tri stvari odaberi. Pa kaže uzvišeni Allah, ako e, tako se za zakljetu vašu iskupljujete kada se zakunete, a o zakljetvama svojim brinite se. Wahfavu eimanekum, čuvajte svoje zakljete. Pa smo spomenuli da islamski učenjaci kažu kada se kaže čuvajte svoje zakljetve, da se ne zaklinjemo lažno, da se ne zaklinjemo često, da znači ako smo se već zaklijeli onda da pazimo znači svoju zakljetvu i da je čuvamo. <clears throat> U 1719. hadisu ili predaji od Aiše se prenosi da je kazala ovaj ajet u kojem Allah kaže Allah vas neće kazniti ako se zakunite nenamjerno, objavljen je povodom onoga kak, E, kada neko iz navike kaže nije Allahami, jest Allahami. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. Znači, Aisha radijallahu ta'ala pojasnila je e, razlog zašto je objavljen kuranski ajet da Allah kaže nećete biti griješni ako se nenamjerno zakunete. Ona je pojasnila da se to odnosi na riječi kada čovjek u naviki kao uzrečica kaže nije Allahami, jest Allahami. mi. Nije ciljao time, u time zaklitu. <clears throat> Drugo poglavlje e, kojim ćemo, ako Bog da, e, večeras uzeti, nakon toga ćemo prijeći govoriti konkretno o zakljeti, jeste poglavlje 318. Kaže imam e, Nevi, pokuđeno je zaklinjati se prilikom trgovini, pa makar zakljeta bila i istinita. Sada imam Nevi Rahmetullah Jalehi govori o jednom novom poglavlju koji se opet vezuje za zakljetu, a to je zakljetva prije trgovini, prilikom trgovini. Svakako da insan kada trguje, ako se zaklijete za određenu stvar, svakako da će to utjecati da onaj insan koji želi da kupi tu stvar, da jednostavno e, dobije dojam da je to istina što je čovjek kazao o svojoj robi. Pa Islam smatra pokuđenim da čovjek prilikom kupoprodaje se zaklinje, često da se zaklinje, pa makar i bila istina. Znači, prilikom kupoprodaje je pokuđeno zaklinjati se. Pogotovo ako neko ima naviku da se mnogo zaklinje kada trguje. Kaže se u 1720. hadisu od Ebu Hureyri radi Allahu ta'anu da je čuo Allahu poslanika kako je rekao. Zaklinjanje efikasno prodaje robu, ali uništava profit. U 1721. hadisu od Ebu Katadi e, se prenosi da je čuo Allahu poslanika kako je rekao čuvajte se čistog zaklinjanja u trgovini jer zakljetva brzo prodaje robu, a onda uništava blagoslov u zaradi. Vidimo u ovim hadisima da je Allah poslanik alaih salatu zabranio često zaklinjanje prilikom kupoprodaje, pa makar čovjek bio, znači istinu govorio, Allah poslanik je spomenuo da je razlog tome da će to uzrokovati da ljudi kupuju tu robu, ali na taj način čovjek gubi blagoslov i bereket, bereket trgovini. E, pa možemo rezimirati da kada je u pitanju trgovina i zakljeta pri trgovini, možemo reći da postoji e, nekoliko vrsta zakljetvi. Prva zakljetva jeste da čovjek slaži nešto e, za, za stvar koju prodaje. Pa čovjek primjer radi, zna da auto ima određenu mahanu, da je pokvareno, zakune se Allahom kako, kako je auto dobro, kako nema nikakve mahane i tako dalje. To je znači strogo haram i prošli put smo govorili da je jedan od velikih, velikih grijeha da se čovjek lažno zakuni. Druga stvar jeste da se čovjek često zaklinje, ali istinu govori. To je pokuđeno Znači nije pohvalno islamu da čovjek koji se bavi trgovinom šta god da prodaje uvijek se zaklinje da je to ispravno i da je to u redu i tako dalje. Vidjeli smo hadise u kojima Allah poslanik je to zabranio i smatrao pokuđenim. Ostaje još ta neka verzija, to je da čovjek to nekada veoma rijetko uradi, zaista ako zatim postoji neka velika potreba, pa jednostavno kao i u svakodnevnom životu. Kažu islamski učenjaci riječ kuransko, riječi uzvišnog Allaha وَحْفَظُوا nekum Čuvajte svoje zakljete. Između ostalog znači nemojte se često zaklinjati. Ali vjerniku je dozvoljeno kada iziskuje situacija u datom momentu da se zakuni. Tako u datom momentu u trgovini ako bi čovjek zaista bio prinuđen, ali da to uradi veoma rijetko, da se zakune, duboko se nadamo ako Bog da, da on time ne potpada pod hadise u kojima Allah poslanik pokudio e, i zabranio često zaklinjanje u kupoprodaji. E, mi ćemo večeras, ako Bog da, kako smo i obećali spomenuti neke određene propise koje bi trebao da poznaje svaki vjernik i vjerujte da velik broj nas je potreban ove tematike. Kada god imamo priliku da otvorimo mogućnost da ljudi nešto pitaju, uvijek ljudi postavljaju pitanja koja se vezuju za zakljetu, pa ćemo evo rezimiramo spomenuti nekoliko propisa, pa ćemo nastaviti ako voda sa komentarom hadisa i sljedećih poglavlja. Prva stvar, šta je to zakljetva u islamu? Zakljetva je potvrđivanje nečega spominjanje Allaha ili njegovih imena i svojstava, kao kada neko kaže tako mi Allaha uradit ću to i to. Čovjek želi da određenu stvar koju izgovara, da ojača, da potvrdi, da onaj ko to sluša bude siguran u to. Čovjek kada bi kazao otići ću sada e, na autobusku stanicu. To može biti i ne mora, ali kada čovjek kaže tako mi Allaha, otići ću sada tu i tu, znači zakljetvom se pojačava značenje onoga što smo mi željeli da kažemo. To je, to je osnova, to je osnova zakljeti. Ako postoji potreba za zakljetvom, dozvoljeno je zakljesti se i u tome i nam potvrđuju, to nam potvrđuje Kur'an, sunnet i konsenzus učenjaka. Određen broj ljudi smatra da vjernik muslima nikako ne treba da se zaklinji, što nije ispravno. Znači, rekli smo, ako postoji potreba, da se čovjek zakune, nema u tome ništa sporno. Bitno je da čovjek zna zašto se zaklinje, ne daj Bože, ne smije se zaklinjati na laž, ali ako postoji potreba, došao si čovjeku i kažeš e, ja ću raditi to i to, on ti ne vjeruje, ili kažeš ja nisam uradio to i to, i on ti ne vjeruje i ti kažeš tako mi Allaha, ja nisam uradio to i to. Nema znači ništa sporno u šerijatu, u islamu, da se čovjek zakune, ako zatim ima potrebu. Znači neispravno je ubjeđenje ljudi koji smatraju da se vjernik nikako ne smije zaklinjati, ali isto tako treba gledati sredinu. Da ne bude od onih koji se mnogo često zaklinju za sve, tako mi Allaha, tako mi Allaha. Ne. Niti da bude od onih koji se nikad ne zaklinju. Ako ima potreba, vjerniku je dozvoljeno da se zakune i rekli smo zaklinje se samo Allahom ili njegovim imenima i svojstvima. <clears throat> Ne treba se poigravati sa zakljetvom. Poigravanje sa zakljetvom manifestuje se tako što se čovjek često zaklinje, zaklinje se za sitnicu i zaklinje se za nešto u što nije siguran. Znači, ne treba se vjernik zaklinjati za sitnice. Ne treba se zaklinjati često ili u nešto što nije siguran. Jer mi time, znači, e, ono što smo rekli, pojačavamo spominjanjem uzvišenog Allaha. Pa ne treba spuštati e, znači se na taj nivo da mi Allahovo ime vezujemo za nešto što je sitno, za nešto što nismo sigurni, da se poigravamo sa tom zakljetvom. Pa vjernik treba da pazi na svoju zakljetu. <clears throat> Vjerodostojni argumenti potvrđuju da nije dozvoljeno zaklinjati se nečim osim Allahom, njegovim svojstvima i lijepim imenima. Čak se zakljetva nečim mimo Allaha u nekim hadisima spominje kao mali širk. O tome smo govorili prošli put, jedna e, veoma bitna teza, nažalost velik broj ljudi u našem podneblju kao plodne znanja ove tematike, ljudi se zaklinju očevima, Ljudi se zaklinju majkom, ljudi se zaklinju životom, malo pobožni, oni religiozni, oni se zaklinju čabom, zaklinju se poslanikom i tako dalje. Mi smo rekli da je dozvoljeno se e, zaklijesti Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Allahov govor je Kur'an, pa je dozvoljeno se čovjek zakune Kur'anom, jer je to Allahov govor, njegovo znači neprestano svojstvo, dok nije dozvoljeno se zaklinjati mushafom, jer je mushaf knjiga, Mushaf je papir. Mushaf je knjiga u koju je zapisan Kur'an. Pa je neispravno se zaklinjati mushafom. E, ako čovjek izrekne riječi zakljetvi kao uzrečicu ili izrekne zakljetu bez namjera se zakune i takoj osobi nije obaveza da se iskupljuje e, propisanim iskupom kefaretom to smo večeras spomenuli i rekli, znači ako bi čovjek određenu zakljetvu rekao kao uzrečica. Jednostavno ne želi on time da pojača značenje izrečenog, već jednostavno onako, znači kao uzrečica, jest Allahami, nije Allahami, e, to u islamu se ne smatra zakljetva i čovjek ako bi prekršio ono zbog čega je izrekao tu da reknemo riječ ili zakljetvu, ne mora se iskupljivati kefaretom. <clears throat> Vjerodostojni argumenti potvrđuju da je strogo zabranjeno lažno se zaklinjati. Ovakav vid zakljeti u islamu se smatra jednim od velikih grijeha. Prošli put smo o tome govorili da je islam strogo zabranio lažno zaklinjanje i da se to smatra jedan od velikih, velikih uništavajućih grijeha u islamu. <clears throat> Da bi zakljetva bila puno snažna, treba da bude izrečena riječima. Odnosno, ako bi čovjek samo pomislio da se nečim zakune, a i ne izgovori tu zakljetu, ta zakljeta nije puno snažna. Znači prvi uvjet da bi zakljetva bila puno snažna jeste da insan to izgovori. Zašto ovo govorimo? Imate ljudi koji imaju problema malo sa psihom, imaju problema sa šeitanom, sa vesvesama, sa došaptavanjima i onda jednostavno on razmišlja da se nečim zakune i ne rekni to. Nakon toga ga muči da li se mora iskupiti i znači ne. Sve dok čovjek zakljetvu ne kaže svojim riječima, ta zakljetva znači ne uzima propis validne zakljetve u islamu. Sve dok čovjek samo razmišlja da li da se zakunim, da li ne da se ne zakunim, hoću li, neću li, trebao bi i tako dalje, sve dok je to u njegovoj glavi, pa čak i da odluči, idem, možda se zakunim i nije se zakleo, ne, znači zato se ne, ne vezuju nikakvi pravni postupci. <clears throat> Pravosnažna zakljetva za čije je e, za čije prekršenje potrebno iskupiti se, jeste zakletva u koju se čovjek ciljano i svjesno zakuni. Allahom ili nekim njegovim svojstvom da će nešto u budućnosti učiniti, pa to ne učini. Ili se ciljano i svjesno zakuni da nešto u budućnosti neće uraditi, pa to i uradi. Znači, veoma je bitno da čovjek kada se zaklinje, ciljano svojim govorom cilja zakletvu Imamo verziju da čovjek samo razmišlja o, o zakljetvi, rekli smo to nije zakljetva. Imamo verziju da čovjek onako automatski izgovori zakljetvu, ne želeći uopšte se zakuni. Je s mi, nije bogami i to nije zakljetva. Zakljetva je ona zakljetva se čovjek svjesno, hladne glave zakune da će određenu stvar uraditi ili da određenu stvar neće uraditi. Ako se zakune da će određenu stvar uraditi pa je ne uradi, treba da se iskupi. Ako se zakune da neće određenu stvar uraditi, pa je uradi, onda znači treba da se, da se iskupi kefaretom koji, o kojem ćemo ako Bog da govoriti, a evo već smo i govorili. <clears throat> Vjerodostojni argumenti potvrđuju da osoba koja se zakune pravosnažnom zakljetom i na kraju svoje zakljetve kaže inšallah, ako Allah dadni tjedni, na takav način aludira, na takav način anulira obavezu ispunjenja zakljetve. Ovo je jedna da reknemo, pa možda i, i, i ne smijemo kazati krupnu riječ, ali ovo je jedan dobar e, način da se insan sačuva od iskupa e, za prekršenu zakljetvu. Insan znači ako se zaklinji i odma u toku zakljetve kaže na kraju zakljetve inša ako bi to i prekršio, nije obavezan da se iskupi. Znači, ako bi čovjek rekao, primjer radi, danas ću otići poslije akšama na autobusku stancu, tako mi Allaha otiću, inša Ako odma uz kompletnu zakljetvu odma riječi rekni inša Allah, znači e, on ako bi to i prekršio, nije obavezan da se iskupljuje kao što je došlo znači u vjerodostojnim hadisima Allahu poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Kaže se dalje da bi se izgovor izgovaranjem riječi inšallah postiglo validno izuzimanje i na taj način poništavanje obaveze ispunjavanja zakljetvi, islamski učenjaci postavljaju sljedeće uvjete. Da se riječi inšallah izgovori odma nakon zakljetvi, bez pravljenja pauze između zakljetvi i tih riječi. Da se te riječi izgovori, a ne samo da se nijeti u srcu i da čovjek prilikom izgovaranja riječi izuzimanja, namjerava da učini izuzimanje, a ne nešto drugo. Znači imamo tri veoma bitne stvari da bi se oslobodili kršenja zakljetvi. Znači rekli smo, ako se čovjek zakune i odma kaže inša Allah, on ako to i prekrši, ako Bog, ako Bog da nije obavezan da se iskupi. Treba da to kaže odma, ne da sačeka pet minuta, zakune se pred ljudima, nakon toga odi od njih i kaže inšal. Ne, to ne pije Druga stvar, da se rekne inšala u sebi da ljudi ne čuju. Čovjek se zakune, tako mi Allaha uraču to. I onda u sebi, inšala. Ne. Inšala mora biti kazano, znači odma mora biti rečeno i mora se ciljati time izuzimanje spomenuto u zakljeti Božih poslanika alihi salatu veselam. <clears throat> Osnovni uvjet za validnost i pravosnažnost zakljetvi i obavezu iskupljivanja jesu da osoba koja se zaklinje bude punoljetna. Što znači, ako bi se desilo da se neko malehno dijete koje nije punoljetno zaklijete, Allah najbolje zna, na njega se ne i propisi zakljetvi. Insan treba da bude razuman. Ako bi se desilo da se neko zakune ko nije razuman, na njega se ne odnose propisi. Da ciljano želi zakljetvu, rekli smo, ako bi insan izgovorio zakljetvu, a ne želi time da se zakune, on ne potpada pod ovaj propis. Da zakljetu izgovori, rekli smo da e, zakljetva koja nije izgovorena ne potpada u ovaj propis, da nije pod prisilom, da se zakune za određenu stvar u budućnosti. Da nije pod prisilom, ako bi neko nekoga prisilio, zakuni se da ćeš to, to uraditi. U islamu to ne nosi znači nikakve pravne posljedice i zakljetva uvijek bude u budućnosti. Ne može zakljetva biti da kaže čovjek ja ću, ja sam ja ću jučer uraditi nešto. Nemoguće. Ja ću sutra otići, ja neću u budućnosti to i to raditi. Pa zakljetva da bi bila puno važna, treba da bude zakljetva za nešto u budućnosti. Ako se sve ovo ispuni, ako je osoba punoljetna, ako je svjesna, ako to radi ciljano, znači onda, onda je njegova zakljetva e, puno važića. <clears throat> Ko se zakune da će izvršiti vađib ili ostaviti haram, Obaveza mu je da ispuni zakljetu. Čovjek se zakune i kaže, tako mi Allah, ja ću danas klanjati podni. Njemu je u svakom slučaju i bez zakljete i sa zakljetom obaveza da klanja podni. Ili kaže, tako mi Allah, ja danas neću piti alkohol. Osnova je da ne smiješ piti alkohol nikako, pa je ispunjavanje zakljetve obaveza u ovakvoj situaciji. <clears throat> Onome ko se zakune da neće učiniti haram, E, onome ko se zakune da će učiniti haram ili ostaviti vađib, suprotno, znači od onoga što smo pomenuli malo prije, obaveze je da tu zakljetu prekrši i da se za nju iskupi. Kao, na primjer, osoba koja se zakune da neće klanjati. Sada imamo obrnuto. Rekli smo, ako bi se čovjek zakleo, ja ću danas klanjati, tako mi Allaha podni namaz. On mora to ispuniti. S druge strane, kada bi se čovjek zakleo da neće uraditi ono što mu je obaveza, Kaže čovjek, tobe jarabi, zakuni se Allahom, neću danas klanjati podni namaz. Obaveza mu je da prekrši zakljetvu, da uradi onu stvar koja je vađiv i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. Znači, kada bi čovjek rekao, zaklijem se Allahom, danas neću klanjati podni, mora klanjati podni, mora prekršiti zakljetu i mora se iskupiti za prekršenu zakljetu. <clears throat> Vjerodostojni hadis potvrđuju da onome ko se zakuni za nešto, a potom shvati da je pogriješio što se zakleo i da je nešto drugo bolje od onoga što se je zakleo, pohvalno je da prekrši zakljetvu, da uradi ono što je bolje i da se iskupi za prekršenu zakljetvu. O tome smo nekoliko puta već govorili, ako bi se insan znači zakleo za određenu stvar. Nakon toga se pokaje za to, jednostavno shvati da je pogriješio i da bi e, kršenje te zakljetve bilo pozitivno, prekršit će zakljetvu i iskupit će se, iskupit će se na način kako ćemo to ako Bog da i pojasniti. <clears throat> Ako, a ako neko prekrši onu na što se obavezuje u punostanžoj zakljeti, potrebno je da učini iskup kefaret. Znači, dolazimo sad do zadnjeg dijela zakljetvi, neko je se zakleo, nakon toga prekršio je to, ako je čovjek prekršio ono što je se zakleo, treba da se iskupi fidijom ili iskupom koji je definisao jasno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an jasno pojašnjava da onaj ko prekrši zaklju treba da se iskupi na jedan od tri načina. Da nahrani deset siromana ranom kojom hrani svoju čeljad, ili da odjeni deset siromaha, ili da oslobodi roba. Znači ovo su tri verzije kako se iskupiti. Desilo je se, čovjek je se zakleo da neće nešto uraditi. Nakon toga svati da je to greška. Bolje da uradi. On će uraditi tu stvar i skupit će se na način što će naraniti ili deset siromaha, ili će ih odjenuti, ili će osloboditi roba. Pošto ne imamo robstva, imamo znači dvije verzije, ili nahraniti deset siromaha jednim prosječnim obrokom kakav mi objedujemo sa svojom porodicom, ili će ih odjenuti odjećom Kažu neki islamski učenjaci u kojima oni mogu klanjati namaz, to bi moglo biti danas neka majica i neke, i neke hlače. Onaj ko ne može i ne posjeduje materijalnu mogućnost za iskup na jedan od tri spojite načina, na ime iskupa za prekrišenu zaklju treba da postoji tri dana. Rekli smo, nemo, neispravno je prijeći na post ako imamo mogućnost da nahranimo ili da, da Eh, odjenemo deset siromaha. Ako nemamo mogućnost materijalnu, tada ćemo postiti tri dana i mi smo se time iskupili za prekršenu zaklitu. Prema konsenzusu učenjaka, neispravno je da se iskupljiva, eh, neispravno je da se iskupljenje postom za prekršenu zakljetu e, osoba koja ima mogućnost da se iskupi na jedan od tri e, spomenuta načina. Nažalost, ovo je itekako e, prisutno kod muslimana, pa ćete vidjeti ljudi kada pričaju prekršio sam zakljetu, moram postiti. Prekršio sam zakljetu, moram postiti. Znači, neispravno je postiti tri dana kao iskup za prekršenu zakljetvu ako možemo nahraniti deset siromaha i ako možemo odjenuti deset siromaha. <clears throat> Većina učenjaka smatra da se pod pojam nahranjivanja siromaha podrazumijeva udjeljivanje hrani siromaha, a ne da mu se da novac u protuvrijednost jednog obraka. Znači, Islam ima svoju mudrost zbog toga što je naredio da se siromahu da hrana pa mi možemo kupiti siromahu hranu ili otići u restoran i uplatiti za njega hranu. Ali mu ne možemo dati novac za kojeg će on možda kupiti hranu ili nešto drugo, da mu damo novac u vrijednosti jednog obroka. Ne, od nas se traži ili da ga mi pozovemo kući da ga nahranimo, ili da mu damo tu hranu, ili da negdje uplatimo za njega hranu. Ali je bitno da to bude u hrani. <clears throat> Islamski učenjaci spominju tri načina nahranjivanja siromaha u svrhu iskupljivanja za prekšenu zakletu. Da im se dadne prehrambeni artikli, da im se da skuhana hrana ili da se deset siromaha pozove na obrok kojim će im prirediti ili platiti onaj koji je prekršio zakletu. Sve su znači ovo validni načini kako čovjek može da se iskupi kad su u pitanju siromasi, znači na jedan od ova tri načina. <clears throat> U našem podneblju osoba koja se iskupljuje za prekršenu zakletu na način što će nahraniti 10 siromaha, dovoljno je da svakom siromahu dadni jedan prosječan obrok hrani, primjer radi porciju čevapa ili neki doner. Znači dosta puta ljudi E, sada ostaje to nedefinisano šta je to prosječna porcija. Pa to je prosječna porcija koju čovjek jede i kod kuće, ako čovjek bi želio da to e, pojasni primjerom, jedna porcija čevapa ili neki doner ili neka, e, neko varivo u restoranu. Znači jednostavno jedan prosječan obrok kojeg čovjek jede znači sa svojom porocom i svojom čeljadi kod kući. <clears throat> Za prekršenu zakljetvu iskljupljuje se odmah e, nakon što čovjek prekrši ono na što se zakleo. Ovakav vid iskupa validan je po konsenzusu učenjaka. Prema mišljenju većine učenjaka čovjek može i da se prvo iskupi za zakljetvu, a potom da prekrši ono što se zakleo. Rekli smo da postoji dva načina i nadamo se ako Bog da oba da su ispravne jer su potvrđena hadisma Božih poslanika. Ako se čovjek će nešto uraditi i to prekrši, može znači prvo da izdvoji da nahrani siromahe, primjer radi da nahrani siromahe, nakon toga da prekrši. A može da prekrši nakon toga da nahrani siromahe. Obje verzije su validne i ispravne. Dozvoljeno da čovjek prvo se iskupi pa prekrši. A može prekršiti nakon toga da se iskupi. <clears throat> Ako se čovjek jednom zakljetom zakuni za nekoliko različitih stvari, pa jedno od tih stvari prekrši, on je prekršio zakljetu. Primjer radi, ako bi čovjek kazao, tako mi Allaha, danas neću izlaziti iz kuće, niti ću, niti ću voziti auto, niti ću ići, ići u trgovinu. Ako bi čovjek u jednoj zakljeti spomenuo više stvari, ako prekrši samo jednu stvar, prekršio je zakljetu. Ako je čovjek u jednoj zakljeti rekao neću danas posjetiti rođaka, neću ići u prodavnicu i neću ići voziti auto. Ako jednu od ovih stvari uradi, on je prekršio zakljetu i treba da se iskupi za tu zakljetu. <clears throat> U svakom slučaju, braćo moja draga i cijeni sestre, ovo je nešto, hajde da kažemo, rezimirano, osnovni neki propisi koji smo spomenuli, koji bi trebao da zna čovjek vjernik, a vezuju se za zakljetvu, odnosno možda malo i viši propisi, e, kako da se ponaša čovjek ako bude e, u potrebi da prekrši zakljetu. Vraćamo se našoj knjizi, 319. E, poglavlje na 773. strani, kaže Imam Nevevi, pokuđeno je riječima molim te, zarad Allahova lica, tražiti bilo šta drugo osim dženneta i pokuđeno je odbiti onoga ako nešto zamoli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala ili u njegovo ime za nekog se zauzima. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da Allah poslanik ali letu selam je zabranio da insan se ne odazove, svakako ko ima mogućnost, onome koji od njega nešto traži, a zamoli ga Allahovim imenom. Čovjek dođe i kaže Allahovim imenom te molim, pomozi mi e, i tako dalje, udjeli mi i tako dalje. Insana koji ima mogućnost u takvoj situaciji trebao bi da se odazove pa kaže imam nevevi pokuđeno je riječima molim te zarad Allahovog lica trašti bilo što drugo osim džennet. I pokuđeno je odbiti onoga ko nešto zamoli u ime uzvišenog Allaha. Prva stvar Čovjek ne bi trebao da se spušta na neki nivo pa Allahovim licem i njegovom veličinom traži nešto mimo džennet. Jer je džennet najskuplja stvar i ona zaslužuje da se Allahovim licem traži džennet. To je jedan propis. Drugi je propis da insan, ako mu neko dođe i zamoli ga, zatraži tako ti Allaha pomozi mi, Znači, pozove se na uzvišnog Allaha, insan bi trebao da se odazove takvom insanu. Kaže se u 1722. hadisu od Džabira, radi Allahu da je Allah poslanik rekao riječima, molim te zarad lica Allahovog, ne traži se ništa drugo osim džennet. Ovo je jedan propis, znači riječima, molim te zarad Allahovog lica. To se ne traži ništa osim džennet. Znači jednostavno džennet samo zaslužuje da, da se na taj način traži od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. E, u drugom hadisu se spominje i drugi propis, 1723. hadis od Ibnu Omera, prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam rekao ko u ime Allaha zamoli za zaštitu i pomoć, vi mu zaštitu i pomoć pružite. Ko u ime Allaha nešto traži, vi mu to i dajte. Ko vas pozove na gozbu, odazovite se. Ko vam kako dobročinstvo učini, vi mu istom mjerom uzrate. Ako mu niste u stanju uzrati istom mjerom, onda za njega upućujte dove. Sve dok ne pomislite da ste mu uzratili istom mjerom. Znate da dosta puta Allah poslanik ali se letu u jednom hadisu spomeni četiri ili pet različitih propisa. Takav je slučaj sa ovim hadisom, pa ćemo evo kratko spomenuti e, osnovne propise iz e, ovog hadisa. Kaže se prvo, da Allah poslanik kaže ko u ime Allaha nešto zatraži, vi mu to i dajte. Znači ako neko zatraži nešto i pozove se na Allaha, zakunete Allahom, traži u ime Allaha, ako možeš, ako ti to neće naštetiti i ako je to dozvoljena stvar, pomozi mu. Svakako klauzula dozvoljena stvar je bitna. Ako nam čovjek dođe i kaže zaklinjem te Allahom kupi mi kutiju cigara ili kupi mi alkohol ili daj mi da idem u plati u kladionicu. To je zabranjena stvari, tu ne pomažimo nikako. Ali ako čovjek dođe i zatraži nešto što mu je potrebno, zaklinjem te Allahom, kupi mi hrane da jedim, gladan sam i tako dalje, insan bi se maksimalno trebao potruti da u takvom slučaju pomogne tom insanu s novom hadisu. Kaže Allah poslanik, ko vas pozove na gozbu, odazovite mu se. Ovdje se prvenstveno misli, kad se kaže na gozbu, e, misli se e, poziv na svadbeno slavlje. E, bilo je učenjaka koji su smatrali ako insana, čovjek koji organizuje svadbu, lično ga pozove. Ne nakon da kaže općenito, ljudi sutra je svadba, bujrum ko hoće nek dođe. Ne. Ako čovjeka pozove lično i kaže, o ti, taj i taj, volio bi sutra da dođeš kod nas na svadbu, kažu da je vađib obaveza da se odazove. Pogledajte kako je islam savršen i lijep, znači kako se ne bi uvrijedio onaj insan, koji te je pozvao lično i tebi ukazao pažnju, obaveza je se odazvati. Ali kažu islamski učenjaci pod uvjetom da na toj svadbi nema ništa što je šerijetski sporno. Tako kad bi se desilo da te neko lično pozove i kaže dođi sutra imamo svadbu, a na toj svadbi ima muzika, na toj svadbi ima alkohola, ne samo da se čovjek znači e, treba odazvati, ne smije se odazvati ali generalno gledajući islam je savršen i potpun ako na svadbi nema ništa što je šerijetski zabranjeno, može biti do stepena obaveznosti ako je čovjek lično pozvan. Ako su pozvati ljudi onako, znači opći poziv, tada nije obaveza. Ali ako bi e, onaj ko organizuje svadbu lično pozvao insana, onda znači treba se doista potruditi maksimalno da se odazove, osim, rekli smo u slučaju, ako bi na toj svadbi bilo nešto što je neispravno šerijatski, kao muzika ili alkohol ili nešto slično tome, onda čovjek se neće odazvati svakako, svakako ako može da tom čovjeku pojasni, e, da od njega zatraži, da to ukloni, da ne bude toga, to je najprioritetniji i najbolji. Kaže Allah e, u nastavku ovog hadisa, Ko vam kako dobročinstvo učini, vi mu istom mjerom uzrate. Ako mu niste u stanju uzrati istom mjerom, onda za njega upućujte dove, sve dok ne pomislite da ste mu uzrati istom mjerom. Allahu ekver. Neko ti kaže učinio dobročinstvo, pokušaj mu uzratiti na identičan isti način onako kako je tebi on učinio dobročinstvo. Pogledajte kako je Islam opet lijep i savršen kako podstiče da ljudi jedni drugima uvažavaju ono što su im valjali i učinili. Pa kaže, ako vam neko uradi dobročinstvo, uzvratite mu istom mjerom. Ok. A šta ako ne mogu? Čovjek mi je pomogao, ja njega ne mogu pomoći. Ima jedna opcija koju svako može. Kaže, ako ne možete mu vratiti i uzvratiti, dovite Allahu za njega, toliko dugo dovite dok mi pomislite, dosta, dovoljno, odužio sam se za dobročinstvo koje mi je učinio. Pa primjer radi, nije isto da ti čovjek da 10 maraka i čovjek koji ti da dvije, hiljadu maraka. Dao ti je čovjek 10 maraka, ako možeš uzvratiti mu 10 maraka. Ako ne možeš, dovi za njega. Možda, hajde da kažemo, čovjek će dobiti dan, dva, pet ili deset, ali neko ti pomogao dao ti deset hiljada maraka, pomogao ti nešto veliko, Možda ćeš dobiti za njega čitav život, ili ćeš možda dobiti godinu, ili mjesec i tako dalje. Ali je pojenta da Islam preporučuje insanu, ako mu neko uradi dobro djelo, da mu uzrati. Ako mu ne može se revanširati, ne može uzvratiti, onda će dobiti Allahu Đelšanu za njega toliko dugo dok ne pomisli da mu je se odužio za dobročinstvo koje je učinio. <clears throat> Nakon toga, 322. E, poglavlje, e, vidjet ćete sada kako ide prema kraju knjige, jednostavno to su nekada neka, pod sitna poglavlja, e, sitnice, nepoznate stvari našem podneblju, ali je lijepo da se čovjek nauči, da čovjek bude obrazovan, da jednostavno zna Šta su to stvari koje su u sunnetu Božijeg poslanika ali se letu selam zabranjene, pa možda makar se te stvari i rijetko dešavale. Jedno od takvih e, poglavlja jeste i poglavlje 322. Zabranjeno je žaliti se na groznicu. <clears throat> Zabranjeno žaliti se ili psovati ili vrijeđati groznicu. Čovjek se je razbolio i uhvatila ga je groznica, Znači, Pokuđeno je u islamu da čovjek psuje, vrijeđa i, hajde da kažemo, e, u negativnom kontekstu spominje tu svoju, tu svoju groznicu. E, od Džabira radijallahu ta'ala su pripovijeda da je Allah poslanik ali se salatu posjetio ženu koja se zvala Umu Saib ili Umu Museib. Pa joj je rekao, o Umu Saib, šta ti je pa tako drhtiš? A ona odgovori, groznica je u pitanju, e, Allah u njoj ne dao bereketa. Pazite, ništa to po našem nekom žargonu nije teška riječ. Šta ti je, kaže ona groznica, molim Allah da u njoj ne dadne berekete. To znači ništa nešto nije krupno. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam reče toj ženi, ne hulite i nemojte znači koriti groznicu jer ona otklanja ljudske grijehe baš kao što kovački njih otklanja trosku iz gvožđa znači željeza. Pogledajte kako Allah poslanik letu salatu wasalam svoje uh, sljedbenike, muslimane, odgaja u jednom duhu zadovoljstva. Čovjek desilo mu je se da je se razbolio. Groznica ga trese. Psovanjem i vrijeđanjem groznice neće ništa postići. Ali će izgubiti nagradu strpljenja mi smo više puta govorili kada se čovjek udesi da ga zadesi neki musibet, neka nedaća, neko iskušenje, treba da poduzme dvije stvari. Da se strpi i da očekuje nagradu od uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa vidimo u ovom slučaju, znači ova žena e, kao da je jednostavno malo hulila i da je e, vrijeđala groznicu, pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Nemojte huliti groznicu, jer ona otklanja ljudske grijehe, baš kao što kovački mijeh otklanja trosku iz gvožđa. Čovjek kada uzme željezo pa ga stavi u vatru, znači e, vatra kako zagrijava željezo, iz njega, iz njega odstranjuje nečistoću željeza, trosku. E tako i e, kada insana zadesi neki musibet, zadesi ga bolest, ako se strpi i očekuje nagradu od uzvišnog Allah ta bolest biva razlogom opraštanja grijeha. I više puta smo spominjali argumente i hadise u kojima je Allah poslanik ali se potvrdio da čovjeka neće zadesiti nikakvo iskušenje, pa ni ubo trna. Ubo trna, kaže Allah poslanik, kako se desi čovjeku zbog toga budu oprošteni grijesi. Znači i najsitnije iskušenje, ako se čovjek strpi radi Allaha i očekuje nagradu, Allah će ga nagrati za njegovo strpljenje. Allah će mu zbog tog musibeta oprostiti određene grijehe. Čak je došlo u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik spomenuo da ima ljudi kojima je Allah predodredio da će biti dženetlije. Ali oni jednostavno svojim dijelima ne mogu zaslužiti, prespori su, ne idu da dostignu tu deređu znači u džennetu, kaže pa ih Allah iskuša iskušenjima, pa se oni strpe na tim iskušenjima, pa toliko nagrada dobiju zbog tog strpljenja na, na iskušenju da zasluže onu, onu deređu e, znači koja im je propisana u džennetu. Tako da čovjek znači, treba da se poduči edebu, treba da se poduči kodeksu ponašanja ako ga zadesi groznica ili bilo kakva druga bolist. Ne treba da psuje i da vrijeđa bolist. Čak kaže šehu Semin Rahmetullahi Jalihi kada čovjek u ovakvom slučaju psuje bolest i vrijeđa bolest, on na taj način psuje i vrijeđa uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Pa insan treba da se strpi, da bude zadovoljan odredbom uzvišnog Allaha te ve ta'ala i da očekuje od njega, da očekuje od njega nagradu. Ako se tako bude ponašao, može očekivati velike, velike nagrade od uzvišnog Allaha. Došlo je vjerodostojno da Allahu poslanik kaže kada se dođe na sudnji dan, kada zdrave osobe koji su na dunjalku bile zdrave, kada vide kolike se vape dobivaju oni koji su bili na Dunjaluku bolesni, iskušani i oni će poželjeti da su njih na Dunjaluku klještima čupali njihovo meso. Pogledajte, znači kada kaže dođu ljudi koji su bili na Dunjaluku zdravi, nisu imali nekih iskušenja, pa kada vidi kolike velike nagrade dobivaju ljudi koji su imali iskušenja i oni će poželjeti kamo sreće da smo i mi imali iskušenja. Svakako, ovaj hadis treba ispravno shvatiti, čovjek neće tragati za iskušenjima, neće čovjek otići na balkon, skočiti da slomi i vrati, kaže evo iskušenje. Ne, mi se maksimalno trudimo da nas iskušenja zaobiđu, ali onog momenta kada iskušenja dođu, i kada znači se desi, mi znamo da nas to nije moglo mimo ići, zadovoljni smo Allahovim kaderom, strpljivo podnosimo i očekujemo nagradu od naših gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Jedno, e, Jedno slično poglavlje, 323. poglavlje, iako e, u prethodnom poglavlju islamski učenjaci na osnovu hadisa Božeg poslanika ali i salatu selam spominju da je jedan od najboljih lijekova za groznicu znači kad insan ima temperaturu groznicu, jeste e, hladna voda, hladne obloge, a subhanallah lavim Boži poslanik je e, prije 1600 godina ukazao na metod da kada insanas spopadne znači temperatura groznica, da treba znači ladnom vodom i oblogama e, obarati temperaturu. U današnje vrijeme ćemo vidjeti da je e, znači savremena medicina i kako potvrdila da je to jedan od najboljih metoda i načina obaranja temperaturi. 323. poglavlje, jedno slično poglavlje e, prethodnom poglavlju, to je zabranjeno je kuditi vjetar. I šta treba kazati kada vjetar zapuši? Pogledajte, malo prije smo imali da je u islamu zabranjeno i pokuđeno e, psovati bolest. Sada imamo jedan drugi vid iskušenja koji može zavesti čovjeka, to je vjetar. Vjetar kada puhne, vjetar može donijeti kišu, vjetar može razladiti insana, ali isto tako vjetar može uništiti narod, može znači e, polomiti i, i kuće i nastambe i odnijeti ljudske živote i mnogo toga. Pa znači, Islam i tu pojavu koja je porijetka nije ostavio nedefinisanom. Pa ćemo vidjeti da je u islamu zabranjeno vrijeđati vjetar. Jer i vjetar, kao što smo govorili i sa, e, što smo govorili sa groznicom, Vjetar kada insan vrijeđa vjetar kao da psuje Allaha subhanahu wa ta'ala koji upravlja kosmosom i upravlja vjetrom. Pa kada insan vrijeđa i psuje vjetar, on u jednu ruku psuje i vrijeđa uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je nama vjernicima propisano da čovjek i kada vidi vjetar, pa makar taj vjetar bio i žestok i jak, da prouči dovu u kojoj ćemo vidjeti traži od Allaha da mu podari svako dobro s kojim dolazi taj vjetar i da ga zaštiti svakog zla koje ima u tom vjetru i da znači strpljivo i da strpljivo znači podnosi nedaću koja se desi. <clears throat> U 1727. hadisu od Ebu Munzira, radi Allah, to prenosi da Allah poslanik rekao, nemojte kuditi, nemojte psovati, nemojte vrijeđati vjetar. A ako puhne vjetar koji vam nije drag, recite, Allahumme, Inna nes'eluke min hadhihi ar-rih wa hajri ma fiha, wa hajri ma umirat bih, wa na'udhu bike min Sharri ar-rih wa sharri ma fiha, wa sharri ma umirat bihi. Kaže, ako vidite znači jake vjetrove, proučite ovu dovu, evo prijevoda. Allahu moj, molim te za dobro ovog vjetra, za dobro koje donosi i za dobro s kojim je poslan. Znači tri stvari. Allahu moj, molim te za dobro ovog vjetra, za dobro koje donosi i za dobro s kojim je poslan. A utječem ti se od njegova zla, zla vjetra, zla koje on donosi sa sobom i zla s kojim je poslan. To je znači propisano čovjek, e, nerijetko se dešava situacija da čovjek priradi e, udari se i opsuje. Da li time što je opsovao je riješio bol? Nije apsolutno. Pa je znači propisan ako čovjeku se i desi u sibe da se strpi, pa će zbog toga biti nagrađen. Isto i tako, vjetar kada dolazi, čovjek treba da se strpi, treba da se vezuje za Allaha, treba da dovi. Kao što se trenutno nalazimo u situaciji e, samoizolacija, pritiska, bolesti, čovjek ovo treba da iskoristi vrijeme da analizira svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, a ne da e, komentariše, da vrijeđa, da nagađa i tako dalje. Tako je i sa vjetrom. Vjetar dolazi, čovjek treba da se pomiri sa kaderom, sa odredbom, da moli Allah Đeršanu da mu podari dobro koji se nalazi u trom vjetru i dobro koje je donio taj vjetar, da ga moli, da ga zaštiti i sačuva od zla koje donosi taj vjetar. Samo vrijeđanje kao vrijeđanje, psovanje, ne donosi čovjeku ništa osim grijeh ne donosi čovjeku ništa osim grijeh, jer rekli smo vrijeđati, e, vrijeđati vjetar znači indirektno vrijeđati uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> I posljednje, posljednje e, poglavlje koje ćemo evo večeras e, i rati, kratko poglavlje, ali evo interesantno samo jedan hadis, ali interesantno vidjeti kako je islam savršen, kako je lijep, kako neke sitnice u našem životu primjećuje i kako ih definiše. Nažalost, velik broj ljudi misli da je islam, da je islam samo pet namaza, da je islam post, da je islam zekijat, hađ i to je to. Da, to su temelji islama. Ali islam nije ostavio ni najmanju sitnicu koja se vezuje za naš život, a da je nije definisao. Ili je dozvoljena, ili je zabranjena, ili je pokuđena, ili je naređena, ili je pohvalna i tako dalje. Od momenta kada čovjek spava i ustane, otvori svoje oči, i prouči dovu buđenja i sna i ustajanje, i odlazak u WC i obavljanje namaza i oblačenje odjeći i konzumiranje hrane, izlazak iz kuće, odlazak na posao, povratak kući, boravak sa porodcom, sve je to precizirao islam kako i na koji način da se čovjek ponaša. Nažalost, mi imamo problem da malo čitamo, malo učimo, slabo poznajemo svoju vjeru pa onda kada vam neko nešto počne spominjati, onda se iznenadimo. Znači, 324. pod poglavlje, pokuđeno je psovati, grditi pjetla. Allahu ekber. Čovjek spava, svakako je možda malo duže, naveće gledao filmove, neke serije, okasnju. u pet sati, tamo u komšije, horoz pjeva bez obzira što Koros pjeva, možda te to uznemirilo, možda te malo pripalo, ali pokuđeno da čovjek vrijeđa pjetla. Allahu ekber. Pogledajte kako je Islam savršen i lijep. Pjetao koji ljude svojim pjevanjem budi na namaz, samo zbog tog njegovog dobrog dijela, Islam je uvažio to njegovo dobro djelo i zabranio zbog toga da se pjetao vrijeđa. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, u hadisu Zida ibn Halda el Džuhenija, prenosi da Allah poslanik rekao, nemojte grditi pijetla jer on budi na namaz. Allahu ekver, Nemojte grditi pijetla jer on budi na namaz. Pijetao životinja. Hajde da kažemo nerazumno biće opet ima svoju težinu i vrijednost u islamu zbog čega? jer budi ljude na namaz. Pa mu Islam nije zaboravio to njegovo dobro djelo koje ljudima radi. Pogledajte kako nas Islam uči da budemo e, pravedni. Ako imamo prijatelje koji nam je u životu valjao, pomogao, da mu to nikada ne zaboravimo. Svakako, osnovni propis ovdje ovog hadisa jeste da je Allah poslanik alaihi zabranio, zabranio ljudima da ako ih probudi pjetao, ako i probudi pjetao i može se malo i trzu iz nasna, da ga zbog toga kori i da ga kude ili možda da ga psuju. Znači razlog je zato što on budi na namaz. U vjerodostojnim Hadisma je došlo da Allah poslanik Ali se rad sam spomenuo da kada pijetao pjeva ili kukurići kako ljudi kažu da je on tada vidio meleka pa da je to vrijeme isto dobro da čovjek uputi dovu uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala u nadi da će njegova dova biti primljena. U svakom slučaju, mi se ovdje, ako Bog da, zaustavljamo, pa ćemo najvjerojatnije e, sutra u terminu četvrtka čitaoni nastaviti sa našim komentarom knjige Rijadu Salihin. Subhaneke Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilike.